lehen arrestitan idatzizko prentxanelki da lehen artikulia. Ta geostik, zer nahi hedabide hugiantu dia mauleko Eskualdeko kuntu kanbean abea oso gaski baitiak kuntiak. Alta bilan hoi sekretu zen eta dagun herriko kuntxeilea gabe etzen egizagutazi behar. Lui labado, waiko aizapezaz. Le document de la Chambre régionale de la Cour des comptes auquel vous faites allusion, euh, je l'ai devant les yeux, il était écrit Ce document revêt un caractère confidentiel qui vous appartient de protéger. Jusqu'à l'Assemblée délibérante, c'est écrit. Oaiko eta bilan uken. batek On est à un an des élections municipales, ce sera peut-être un argument de campagne, mais on peut le dire, hein, y compris à ce niveau-là, nous sommes prêts. comme problème. On assumera et le rapport et, tout ce qu'il dedans. Bilanian, herria, bos milio euroko zorretan dela, hama bos turte beharko ditila hoien ordaintzeko, eta jale inbertitzen jarrikitzen jala agertzen da. Bena zanko baluko sohaki sentietikoa, ala maule plazaen arregitia eta beste, begain hartzen utumeak. Les difficultés, on les connaissait dès l'origine. Donc on a fait avec, on a essayé d'ouvrir de, des perspectives d'avenir pour cette commune et on continuera. Haatik kuntulaier lepoatzen joie hainbat egitate kuntutan hartzia. Haranula, hainbat delibe odoa renkua aitzineko meaen ondoio dila. Izan herriko langileen oen entxipitzia, kajik milu bateko soja renkuak eta beste. Baita positiboan dien kuntiak ebai, ez kuntutan hartzia. Et si effectivement les gens pensent que ce rapport défavorable est de toute notre responsabilité. Ils le diront le 16 mars 2026. C'est tout.